I dođe, zakucaju jednom insanu na vrata, kaže tako je, tako, ja sam taj i taj, došli smo da tražimo dobrovoljni prilog. On ni lijevo ni desno <laughs> pljune ga. Pravo Kaže, dobro, ovo si kaže dao meni, a šta si spremio za Allah? Kažu, braću, kaže, nije dozvoljeno više ženstvo, nije dozvoljeno više ženstvo, kaže, kako bi, kaže, vama bilo da žena ima više muževa, pa da, kaže, čeka on da mu ona dođe na red. Nema sumnje da je to kufr čisti koji ljude izvodi iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. في فلك prva stvar o kojoj želim govoriti jeste važnost suđenja po Allahovom zakonu ili Allahovog šerijata uopšte u Allahovoj vjeri. Pa kaže, jedan od ciljeva objavljivanja Allahovi subhanahu wa ta'ala knjiga jeste šta? Da se sudi među ljudima. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. I on je sa njima, sa poslanicima objavio knjigu da bi se sudilo među ljudima onome u čemu se oni ظلانا تعبد الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Hvala Allah subhanahu što, mi je omogućio da gledam ova lica. Lica njegovih inša Allah dobrih robova. I vala i braćo, hamdla što je ovdje bili susreti. Što sam mogao, eto, da mi nije bilo susreta, Allah zna, Allahom odredbu najvratnije ne bi došao ovdje i danas bio u ovim, ovim ovdje prijedilima. Ali lijepo je, braćo, znati da gdje god kreneš imaš svoju braću koja te vole radi Allaha subhanahu i koji te, ako te možda nikad nisu vidjeli, <clears throat> rado i prihvataju i dočekuju kao da te godinama znaju. Kreni, znači, evo sad kreneš ovdje od krajine, preko Bosne, Sarajeva, gore sjeverna Bosna ili kako se zove, sjevero, istočna ili kako li već, u Goražde, u Maoču, u Sanđak dole dođeš, imaju braće koje si Odeš u Beograd, odeš u Novi Sad, odeš u Suboticu, odeš u Smederevo, odeš u Prizren, odeš u Skoplje, odeš gdje god odeš, nećete te ostaviti na sjedilu. nećete braća ostaviti da spavaš na ulici. Samo ako znaš ime i prezime ili ako znaš gdje su, odi javi se, oni će te i ne samo dočekati, nego srdačno dočekati. Šejh Izet zna kak smo mi bili dočekani po Srbiji. Allah akbar, možda ti ljudi, Allah zna, najvjerojatnije oskudevaju sami za sebe i za svoje porodice. A mi smo bili dočekani, Allah akbar, ne znam da sam, da sam takav doček negdje doživio. Allah akbar. I zaista je to jedan veliki plod ove Allahove subhanahu wa ta'ala vjere i ove dave. Isto bi se malo nadovezao, braćo, na mudrost u davi na mudrost davi. I spomenuo jedan primjer kako izgleda pravi daja i kako izgleda kad podnosi zijet na tome putu. Jedan od daja otišao u Europu bio. I nije, nije iz Bosne, jel? Nego od Arapa. I kad se smjestio tamo u, u, mjestu gdje, su ga dočekali, <clears throat> kaže, ima li ovdje ljudi koje treba pozvati i trebali su organizirati neku akciju dobrovoljno neko ovaj, davanje i meta <laughs> za neku stvar i ovaj daja ode od kuće do kuće traži ljudi. Vi mi samo kaže pokazujte gdje koji živi od tih muslimana i ja ću i dođe zakucaju jednome insanu na vrata kaže tako i tako, ja sam taj i taj, došli smo da tražimo dobrovoljni prilog. On ni lijevo ni desno, <laughs> pljunek. Pravo lice. Kaže, dobro, ovo si kaže dao meni, a šta si pripremio za Allaha subhanahu wa ta'ala? I čovjek stane i razmisli, subhanallah, šta sam ja uradio? Kakvi su ovo ljudi? Šta ovi ljudi hoće? Ne možeš ga uvrijediti. Zato što ne vređaš njega on je radi Allaha subhanahu wa ta'ala krenuo. I ne možeš ga na tom putu pokolebati. Šta bismo mi uradili? Desnicom i gotovo. Ali ova insan nije. I čovjek se pokaju, traži halali mi šej, Halali mi, ja sam pogriješio. Evo ti koliko hoćeš, samo oprosti mi. Evo idem ja sad sa tobom da skupljamo Allahovi i metak na Allahovom putu. To su znači neki primjeri mudrosti u davi i podnošenja žrtve a njemu je kod Allaha subhanahu wa ta'ala bilo daleko ljepše. Jer tvojim sebebom Allah subhanahu wa ta'ala nekoga da uputi napravi put. To je bolje nego bogatstvo stada crvenih djeva, kako kaže Rasulullah sallallahu alaihi A evo spomenut ću vam jedan primjer koji nije baš možda tako tako pohvalan. Međutim, treba ga spomenuti radi Ibreta. Jedan od šehova sa našeg univerziteta dole u Medini, Isto otišao po Europi u da. I u hotelu gdje se smjestio, otvori frižder, tamo ima šta da vidi. Puno krcato alkohola. I naređivanje na dobro odvraćanje zla, kod vas vidi dijelo, neka ga otkloni rukom, uzme se ono alkohola i u WC prospe. Vratio se on u Medinu, sve kad dođe račun. Toliko vinjaka, toliko konjaka, toliko svalala. Aj poslije dokaži da ti to nisi ni popio. Oni ne znaju, oni su dobili račun da si ti to iskoristio. Ja. Treba paziti, znači imati mudrosti u davi. Bolje mu je bilo da je rekao, sklonite mi ovo iz friždera, iz sobe, iz nego što je on sam odradio i prenaglio sa svojim rukama. Međutim, da se ja vratim na našu temu i na temu ovoga našeg, ovih naših susreta, to je i budite Allahova braća robovi. Jel? Robovi, braće ili kako već se prevadi. I najbolji lijek za bratstvo, braćo, jeste da učimo Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Da učimo propise Allahove vjere i da se oko toga okupljamo. Ako se budemo okupljali oko nečeg drugog, oko novatarija, nikad se ne možemo okupiti, samo se možemo razjediniti. Jer svaka novotarija nekome se čini lijepa dok se drugom ne čini. A svaki sunet, svaki kuranski propis, svaki fikski propis, svakome od nas se čini najljepšim i nema ništa ljepšeg od toga. I lako ćemo se složiti. Čak oni koji se najviše nama suprostavljaju, bilo od nekih zabludili sekti, kaže mi se vraćamo Kur'anu i sunetu. Mi se pozivamo u Kur'an i sunet. I mi se borimo za Kur'an i Sunet. Pa haj ako se borimo, ako se pozivamo na Kur'an i Sunet, hajde da naučimo Kur'an i Sunet, da naučimo propise vjere. Da naučimo propise vjere. I najveći je problem što je džehl vlado ljudima, pa neće učiti Allahovu vjeru. A hoće da budu alimi, hoće da budu muftije, hoće da budu daje, a ne znaju ništa. I toga se, nažalost, susrećemo na svakome mjestu. Fetva za sekundu. Za šta ti god treba, naći ćeš fetvu. I od toga se moramo čuvati. I od toga. A drugo, braćo, hoću vama da kažem, kojima se Allah subhanahu wa ta'ala smilovo i uputio vas napravi put. Braćo, vama ne treba dajat. Vi ste, alhamdulillah, tu čvrsti ste na Allahom, inša Allah, put. Vama treba neko ko će vas podučavati Allahove vjeri, koji će vam govoriti propise Allahove vjere, koji će vas podučavati Kur'anu, kuranskim pravilima, hivzu Kur'ana i tako dalje, koji će vas podučavati arapskom jeziku, koji će vas podučavati akidi ehli suneta, ne samo akidi uopšteno, nego u pojedinostima te akide koji će vas podučavati fiku i fikskim propisima i vi da budete daje ko što ste juče bili alhamdulillah rabbil pa išli pa zvali one ko, kojima treba dava a vama alhamdulillah ne treba vama dava ne moram ja vas ubjeđivati da je Allah jedan. Ne moram vas ubjeđivati da morate klanjati, da morate brade puštiti. Vi to, alhamdulillah, svi kod sebe imate. I iz tog razloga, i iz ovog razloga da kad nešto se raziđemo, moramo se vratiti Kur'anu i Sunetu. Želim govoriti o jednoj stvari, braćo, akideskoj stvari oko koje smo se, nažalost, razišli sa mnogima dajama. Jedni su otišli u jednu stranu, drugi u drugu, treći u treću i tako dalje. I zbog toga onoliko koliko Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli, ja ću pokušati to da skratim, a to je otprilike čita ova knjižica. Ja ću pokušati da je skratim što mogu, jeste da objasnimo tu temu kako bi, iz, kako bi, bi mogli i tim ljudima da kažemo imamo i mi u lemu koju slijedimo. Imamo i mi govore učenjaka, imamo i mi dokaze iz Kur'ana i Suneta, pa hajde da vidimo da li su to isto vaši učenjaci, da li i vi slijedite te učenjake, a sigurno će nam potrebno odgovoriti. O čemu se, braću, radi? Radi se o jednoj stvari, znači oko koje smo se razišli, a to je hukmullah, Allahov sud. Allahov sud, Allahov zakon i tako dalje. I o tome želim, i o tome želim, znači u najkraćim crtama želim progovoriti. I zaista, braćo, posljedica ostavljanja suđenja po Allahovom zakonu i po Allahovom šerijetu jeste ono što se danas dešava i ovdje u Bosni i u čitavom svijetu. Da su muslimani otlačeni, da se, se raširile sve vrste fesada i na istoku i na zapadu i na moru i na kopnu za, pojavio se fesad i širi se i širi se sve više i više poniženja i, poniženja mnogih ljudi zatim uništenja ljudi sve je to posljedica ostavljanja Allahovog, Allahovog subhanahu wa ta'ala zakona prva stvar o kojoj želim govoriti jeste važnost suđenja po Allahovom zakonu ili Allahovog šerijata uopšte u Allahovoj vjeri. Pa kaže, jedan od ciljeva objavljivanja Allahovi subhanahu wa ta'ala knjiga jeste šta? Da se sudi među ljudima. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه i on je sa njima, sa poslanicima objavio knjigu da bi se sudilo među ljudima onome u čemu se oni raziđu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala inna enzelna ilajke kitabe bil ili tahkume bejne nasi bima erak Allah. I mi ti objavljujemo knjigu istinski da bi sudio ljudima onako kako ti se objavljuje. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava da je suđenje po Allahovom zakonu od Allahove specifičnosti da je to specifično Allahu subhanahu wa ta'ala, pa kad kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inil hukmu illa lillah. Sud pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala. To su riječi Jusufa Selama koje je govorio svojoj braći, svojoj braći i onima koje je ih pozivao u zatvoru. Inil hukmu illa lilla illa tabudu illa A on je naredio da ne obožavate nikoga osim njega. Kaže subhanahu wa ta'ala lehul hamdu fil ula wal wa Njemu zahvala pripada i na ovom i na budućem svijetu. On jedini sudi i njemu ćete se subhanahu wa ta'ala vratiti. Zatim, Kur'an nas uči, braćo, Kur'an nas uči i Kur'an nam pojašnjava da je suđenje po Allahovom zakonu, da je to osobina vjernika, a da je ostavljanje tog zakona i dozvoljavanje drugih zakona, da je to osobina munafika. I ja ću samo ovaj uh, prevesti ove ajete ukratko. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَتَعْنَا I oni govore, ko govori? Munafici, uh, E, vjerujemo u Allaha i vjerujemo u poslanika i njemu se pokoravam. te yatawalla fariqu minhum min ba'di zalike wa ma ulaike bil mu'minin. A zatim okreće se skupina od njih. Poslije toga i ti nisu vjernici i ti nisu vjernici. Wa idha du'u ila Allahi wa rasulihi li yahkume bainahum idha fariqu minhum mu'ridun. A kada se pozovu Allahu i njegovom poslaniku da im presudi, kaže vidi skupinu od njih kako se odraj kako se okreću. Wa in yakul Haku al-haq ya'tu ilayhi mud'inin. Ako bude hak na njihovoj strani, vidjet ćeš kako ti oni dolaze, kako ti oni dolaze pokorno. E fi qulubihim maradun. Emir أم يخافون أن يحيف الله عليه ورسوله بل أولئك هم الظالمون kaže da li je to u njihovim srcima bolest ili sumnjaju ili se boje da Allah i njegov poslanik neće pravedno presuditi bel ulajke humu zalimun ne već su ti nasilnici već su ti nasilnici a to je znači povodom munafika, da oni neće da se sude po Allahom zakonu zato što se boje za svoj imetak, zato što se boje za svoje strasti, zato što se boje zato što se boje svega i svačega. Međutim, šta je sa vjernicima Šta je sa vjernicima? Innema kane qavlul mu'minine iza du'u ila Allahi wa rasulihi li jahkume bejnehume jekulu sami'na wa atana. Zaista je govor vjernika kada se pozovu Allahu i njegovom poslaniku da kažu mi čujemo i mi se pokoravamo. Wa ulaike humul muflihun. A ovi su ti koji su uspjeli. Ovi prvi su nasilnici, a ovi su drugi uspjeli. I također o istoj stvari govore sure, ovaj ajeti i sure Nisa koje ćemo ovaj od 60. do 62. ajeta, međutim zbog kratkoće vremena nećemo ih spominjati. Zatim, zatim moramo znati da je suđenje po Allahom subhanahu wa ta'ala zakonu i uzimanje njegovog zakona i vladanje po njegovom zakonu dio Allahovog uluhijeta, dio Allahove božanstvenosti, odnosno to su, da je to i i da se može uputiti samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže autorove naše knjižice, a to je Abdulaziz Abdulatif, Allah ga subhanahu wa ta'ala sačuvao, jedan od šejhova koji danas živi u Rijadu, kaže Inil hukmu bima enzal Allahu ta'ala vahde huve ifradu Allahi Zaista je suđenje po onome što je Allah objavio, Allahova jednoća u pokornosti. وَتَاعَةُ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَعِ الْإِبَادَ I zaista je pokornost vrsta od vrsta ibadeta. Fela tusrefu illa وَحْدَهُ Illa lillahi wahdahu la šerikele. I ne smije se uputiti nikome osim Allahu koji nema sudruga. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah Sud pripada samo Allahu, a on je naredio samo njega da slijedimo. Wa ifradu Allahi ta'ala bil hukmi wal inqiyadu li shar'ihi huwa haqiqatul islam. Kaže, pokoravanje Allahovom zakonu i Allahova jednoća u susvu, to je u stvari suština Islama. Jer kaže šejhul islam ibn Taymiye rahmetullahi alej, fel islamu je tadammenu istislamu lillahi vahde. Kaže, islam znači predanost Allahu subhanahu wa ta'ala jedino. lehu A onaj ko se preda njemu i nekome drugome pored njega, takav je, kaže, mušik. Takav je mušik ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته ومشرك به kaže a onaj koji se njemu ne, prida, ne preda subhanahu wa ta'ala taj je oholnik u ibadetu i taj je mušik wal mustakbir an ibadatihi kafir a onaj ko se oholi u njegovim ibadetima takav je kafir wal istislamu lehu wahde yatadammanu ibadatu wahdehu wa ta'atu wahdehu i predanost njemu jedinom, znači ibadet samo jedinom i pokornost samo njemu Subhanehu wa ta'ala jedinom. Braćo, iako su ove stvari, iako se ovdje spominje širki kufr, iako se ovdje ovaj uopšteno govori o tekfiru onih koji ne sude po Allahovom zakonu. Nemojte pomisliti, braćo, da je ovo de, ders iz tekfira i da je ovo dersovi u kojima se tekfire ljudi i tako dalje. O tekfiru i opisima tekfira imalo bi se govoriti puno i puno, ali to negdje sa drugom prilikom. Kaže šejh Emin Šankiti, rahmetullahi alej to je jedan od učenjaka koji je preselio na Ahiret prije jedno 30 i nekoliko godina, jedan od najvećih učenjaka svoga vremena, a poznate su njegove knjige Tefsira Dvaul Bejan, jedan od najboljih tefsira koji je napisan u ovome vremenu. Zatim je bio stručnjak u Suli Fikhu i u mnogim drugim naučnim disciplinama koje su vezane za islam. Kaže rahmetullahi alejhi el israku billahi fi hukmihi wal israku fi ibadatihi kullu kulluha bi ma'na wahid la farqa bainahuma kaže širk Allahu subhanahu wa ta'ala u njegovom sustvu i širk Allahu subhanahu wa ta'ala u ibadetu su jedno te isto između njih nema nikakve razlike فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن onaj koji slijedi neki drugi zakon pored Allahovog zakona ili tuđi šerijat mimo šerijata Allaha subhanahu wa ta'ala kao onaj koji obožava idole i koji čini koji čini ovaj seždu kipovima La ferqa bejnehuma elbeta. Između njih nema nikakve razlike. u akilahuma mušrikum billah. I oba dvojica su mušrici u Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim ćemo govoriti o to mjestu koje zauzima suđenje po Allahovom zakonu u tevhidu rububijetu. Zaista je suđenje po Allahovom zakonu dio tevhidu rububijeta bez kojega bez kojega nema, nema ni uluhijeta, nema ni drugih stvari. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala o skupini ljudi koji su ohalaljivali haram i ohalaljivali i ohramljivali halal da su gospodari onima koje su slijedili. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala ittehadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabe min dunillah wal mesiha wal mesiha Marijem Kaže oni su uzeli za sveštenike svoje i monahe svoje za gospodare mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i Mesiha sina Merjemina وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا A naređeno mi je da obožavaju samo jednoga Boga. La ilaha illahu. Nema Boga osim njega. Subhanahu ama yushrikun. O nema Boga osim njega, a on je daleko iznad onih uzvješeni iznad onih koji njemu ravnim smatraju. Kaže imam Ibn Hazm rahmetullahi alaih povodom ovoga ajeta لما كان اليهود والنصارى يحرمون ما حرم أحبارهم ورهبانهم ويحلون ما حلوا كانت هذه ربوبية صحيحة Kaže, pošto su jevreji i kršćani dozvoljavali ono što je Allah zabranio i zabranjivali ono što je Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio, kaže, to je bio rububijet ispravan. To je bio pravi rububijet koji su njima, koji su njima pripisali. Kaže šejhul Islam ibn Taymiyyah rahmetullahi alejh u komentaru ovih hajeta, Kaže, fi حديث عدي ibn Abi حاتم radijallahu anhu huwa هو حديث tabil rawahu Ahmed kaže u, hadizu hadisu Adija ibn Abi Hatima, ibn Hatima, a to je kaže poduži hadis kojega prenosi Ahmed i Tirmizi i neki drugi, wa kana qad qadima ala nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa nasrani. Kaže došao je kod Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam a bio je bio je kršćanin. وهو نصراني فسمعه يقرأ هذه الآية pa je čuo poslanika sallallahu alaihi wasallam kako uči ovaj ajet pa je rekao inna lesna na'buduhum kaže mi njih nismo obožavali mi njih nismo obožavali pa mu je govorio poslanik sallallahu alaihi wasallam Elejsu yuharrimune ma ahallallahu fatuharrimune. Zar nisu dozvoljivali ono što je Allah zabranio, pa ste vi to smatrali ovaj, dozvoljeni. ويحلون ما حرم pobrkosa. Elejsu yuharrimune ma halallahu fatuharrimune. Zar nisu zabranjivali ono što je Allah dozvolio, pa ste vi to smatrali zabranjenim? I zar nisu, ovaj, o, zar nisu dozvoljavali ono što je Allah zabranio, pa ste vi to smatrali zabranjenim? Kalu bela, kale bela, kaže, rekao je da, jeste fetilke ibadetuhum. I to je bio njihov ibadet. Kaže imam Ebul Bahteri rahmetullahi alej faqad bayyana an sallallahu alejhi ve sellem anna kana fi tahlil haram wa tahrimil halal Kaže poslanik sallallahu je pojasnio da je njihov ibadet bio zbog toga što su dozvoljavali ono što je zabranjeno i zabranjivali ono što je zabranjeno la annahum sallu lahum wa samu lahum wa min a ne zbog toga što su oni klanjali njima što su oni klanjali njima ili postili radi njih ili doveli mimo njih mimo Allaha subhanahu wa ta'ala fa i to je bio ibadet ovih ljudi koji su oni koji su oni radili Zatim, braćo, moramo znati da je suđenje i propisivanje zakona jedno od Allahovi subhanahu wa ta'ala svojstava i da je El Hakem jedno od njegovih lijepih imena. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allaha al hakem Zaista je Allah sudija Wa ilaihi hukm I njemu pripada sud Efe gajra Allahi abtaghi hakema Kaže zar pored Allaha da tražim drugoga sudiju. Fasbir hatta jahkum Allahu bejnena wa huwa hakimin. I kaže strpite se dok Allah presudi između nas i on je najbolji sudija. I znači suđenje i propisivanje zakona je jedno od svojstava Allaha subhanahu wa ta'ala i od njegovih lijepih imena i onaj ko učini širk u sustvu, taj je učinio širk u Allahovim lijepim imenima i njegovim savršenim svojstvima. Također ću pojasniti u kratkim crtama mjesto koje zauzima suđenje po Allahom subhanahu wa ta'ala zakonu u imanu. ne prije toga tevhidul ittiba. Jeste čuli za tevhidul ittiba? To je tevhid slijedjenja, braćo. Kaže, wal maksudu bit al ittiba tahqiq mu mutabat ili Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam To je ostvarivanje slijedjenja Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam Fa tevhidu al tiba je huva tevhidu Rasuli bi tahkim, wa taslim wal inkijad wal izad. I tevhidu al tiba jeste tevhid poslanika sallallahu Alehi wa sallam da njega jedino uzimamo za sudiju, da se jedino njemu predajemo i da se njemu pokoravamo i da se njemu počinjavamo. فإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن الحكم بما أنزل الله هو توحيد الاتباع pa kaže ako znamo da je to tako onda nema sumnje da je ovaj suđenje po Allahom zakonu od ove vrste tevhida Šta nam je dokaz za Dokaz su riječi Allaha subhanahu wa ta'ala u kome on kaže فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُونَ حَتَّى يُحَقِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَ مِمَّا قَضَيْتَ تِسْلِيمًا Ne tako mi tvoga gospodara oni neće biti vjernici sve dok tebe ne uzmu za sudju u međusobnim sporovima, a zatim kad im presudiš ne osjete nimalo te gobe u svojim srcima i potpuno ti se predaju. I potpuno ti se predaju. Kaže imam Ibn Qaim rahmetullahi alej, akseme subhanahu bi nefsihi kasemen qasaman muakkadan bin nafi qablahu ala ademi imani khalqi hatta hakimu Rasulullah sallallahu alejhi wasallam. Zakleo se Allah subhanahu wa ta'ala sa samim sobom, sa svojom svetošću. Kaže, pri tome potvrđujući svoju zakletvu sa negacijom prije toga. Fela rabbike. Ne tako mi tvoga gospodara da neće biti vjernici sve dok Allahovog poslanika sallallahu alejhi ne uzmemo za sudiju u međusobnim sporovima min usuli wal furu od osnova vjere i osporednih stvari u ahkami šer'i wa ahkami al-ma'ad po pitanju propisa šerijatski ili po pitanju propisa ahiretski ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفوا عنهم الحرج وهو ضيق صد i nije im pripisao iman iako njega uzmu za posrednika sve dok, sve dok ne nestane imalo te gobe u srcima zbog takve, zbog takve presude poslanika sallallahu alaihi wa sallam. ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضا حتى ينضاف إليه مقابلة حكمه بالرداء والتسليم i nije, kaže, ponovo im nije pripisao ovaj iman time što su se pokorili njegovom sudu i što su se ovaj, i što nisu osjetili nimalo tegobe, nego je još postavio jedan uslov, a to je da mu se potpuno, da mu se potpuno predaju. Zatim, istim dokazom, istim dokazom i drugim dokazima dokazujemo da je Tehid, da je to o Tehidu ovaj, da um, dokazujemo da suđenje po Allahovom zakonu zauzima veliko mjesto u imanu, Kaže Allah subhanahu wa ta'ala također fela wa rabbike la yu'minun. Ne tako mi tvoga gospodara, oni neće biti vjernici. Zašto neće biti vjernici? Dokad neće, dok tebe ne prihvate za sudiju. I tako dalje do kraja ajeta. To znači, braćo, da je suđenje po Allahom zakonu i uzimanje poslanika sallallahu alaihi wasallam za sudiju u svim propisima od imana. Zato ako nema toga, nema ni imana. kaže imam Ibn Hazm rahmetullahi alej kaže fesema Allahu ta'ala hakimun, tahkimu nebiji sallallahu alejhi ve sellem imane Allah subhanahu wa ta'ala je nazvao uzimanje poslanika za sallallahu alejhi ve sellem za sudiju imanom kaže wa akhbara Allahu ta'ala annahu la imana illa bidhalik ja Allah nas je obavijestio da nema imana osim sa tim ma anna la yujadu fi sadri haraj mimma qada Zatim da nema nimalo tegobe u srcu zbog onoga što je on presudio subhanahu wa ta'ala. imanu wa I kaže i ubijeđeni smo zbog toga, zbog ovoga ajeta da je iman šta? Da je iman dijelo i da je iman ubjeđenje i da je iman izgovaranje riječima. Kako to, braćo? Vidite kako je ovaj veliki alim izvuko to iz ovog ajeta. Kaže, nema, nema tahkima, nema suđenja bez riječi. Kad hoćemo da se sudimo, ne možemo se suditi, a da svi šute. Sudi, šuti sudija, šute svjedoci, šuti optuženi, šuti tužitelj. Nema toga suđenja ništa. To je znači kaul. Zatim, samo uzimanje poslanika sallallahu alaihi za je šta? To je jedno dijelo. A neosjećanje nimalo tegobe zbog te presude jeste ubjeđenje. Ubjeđenje da je to ispravno. I zaista je iman kod ehli suneta, kod ubjeđenje srcem, izgovaranje riječima i potvrđivanje, i potvrđivanje svojim dijelima. To je znači mjesto, ovome bi se braćo svim ovim stvarima koje sam spomenuo imalo pričati i svaka od ovih stvara mogla se uzeti za poseban ders. A ja ću zbog znači kratkoće vremena skratiti koliko mogu. I sad ću pojasniti da li je suđenje po, odnosno ne suđenje po Allahovom zakonu, da li je to kufr i u kojim situacijama će biti kufr i u kojim situacijama neće biti kufr. Osnova jeste da je neuzimanje za Allahovog suda i nesuđenje po tom sudu da je to nevjerstvo. Međutim, ima iznimki o kojima ćemo, o kojima ćemo govoriti. A prije svega, nekada suđenje po Allahovom zakonu može biti veliki grije. Može biti pohvalno, ovaj, pohvalno dijelo, tako da kažem, a može biti i da kažemo dozvoljeno, iako će onaj koji bude sudio imati nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. A to je to je, na primjer, braćo, kada jedan hakim, jedan sudija, hoće da presudi po nekoj presudi i učini sve i traži presudu. Međutim, pored svega toga ne nađe i onda presudi po nečem što nije po Allahovom zakonu. I on će šta imati? Imaće nagradu, iako je pogriješio, zato što je on mučtehid. Imamo drugu situaciju, imamo drugu situaciju kada se propisuju neki ovaj administrativni zakoni, kada se propisuju neki administrativni zakoni, kao što je sinoć nama naš ej bila propisao da moramo leći do tad i da moramo jutros kad čujemo prvi ezan, kad čujemo prvi ezan da pokupimo sve dušeke, da ih složimo i tako dalje. To nisu zakoni koji su Allah, ali to su zakoni koji uređuju našu zajednicu po kojoj mi, a koji se nimalo ne suprostavljaju Kur'anu i Sunnetu, već nam pomažu to, zato što smo poštujući taj zakon koji nam je on sinoć propisao, jel, da ga Allah subhanahu wa ta'ala nagradi, mi danas horni za slušanje dersova i malo kome se danas spava, jel, osim pojedincima. Allahu <laughs> Tamo. Prva stvar, kada će suđ, ne po Allahovom zakonu izvod, izvesti ljude iz vjere, to jeste kada neko propiše neki zakon pored Allaha subhanahu wa ta'ala. Rekli smo malo prije da je pravo samo Allaha subhanahu wa ta'ala njegovo pravo da propisuje zakone i da to nema niko, niko pored njega. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Zar njemu ne pripada samo stvaranje? U stvari, zar on samo ne stvara i on jedini ima pravo da naređuje? on jedini, te bareke Rabbul Alemin, neka je blagoslovljen gospodar svih svjetova. Ovdje sam braću još zaboravio, moram se na to vratiti, kad sam govorio da je suđenje po Allahom subhanahu wa ta'ala zakonu od svojstava Allaha subhanahu wa ta'ala i da je propisivanje njegovih zakona od svojstva Allaha, propisivanje zakona od svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala zaboravio sam spomenuti zaboravio sam spomenuti govor šeha Šankitija ponovo rahmetullahi alaih kada on kaže فمن الآيات القرآنية التي أودح بها الله تعالى صفات من له الحكم والتشريع قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله od kuranskih ajeta koji, po, koji nam pojašnjavaju osobine oni koji sude, koji imaju pravo suditi i vladati ovaj i propisivati zakone jesu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i u čemu god vi da se raziđete sud pripada Allahu subhanahu wa ta'ala Thumma qale mubayyinan sifatima hukm A zatim kaže pojašnjavajući osobine onoga ko ima pravo na sud i propisivanje zakona zalikumullahu rabbi alejhi tevakkeltu wa ilejhi unib to vam je Allah moj gospodar na njega se oslanjam i njemu ću se vratiti fatiru, se, fatiru, fatiru semavati wal ard onaj koji stvara nebesa i zemlju جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن, ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه kaže on je taj koji je stvorio vama sa, od, od vas sami stvorio je parove i od životinja stvorio je parove da bi vas rasprostranio da, da bi vas proširio po njoj, po zemlji lejse ke mislihi šejun njemu nema ništa ravno wa huwa sami'ul basir i njemu i, njemu, I on sve e, čuje i on sve vidi. Lehu maqalidu samawati wal ard. Njemu pripada, kod njega su ključevi nebesa i zemlje. Jebsu to rizqa limen ješa. On daje opskrbu onome kome on hoće. Wa yaqdiru in wa I ovaj jakdir e, uskraćuje, uskraćuje svoju obskrbu innehu bi kulli shay'in alim a on sve dobro zna pa kaže šejh rahmetullahi alej, fehel fi keferet il feđere, el mušer'ine li nizam šeitanije, man je stehiku en Jusafe bi enehu rabbu. Kaže, pa ima li među ovim kafirima razratnicima koji propisuju zakone mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, ko zaslužuje da bude opisan da je on gospodar. Eledi tafawwada ilayhi lumur da se njemu vraćaju sve stvari wa yatawakkalu alayhi da se na njega oslanja wa annahu fatiru samawati wal ard i da je taj gospoda stvoritelj nebesa i zemlje wa annahu huwa alladhi khalaqa lil bashar azwaja da su oni ti koji stvaraju ljudima od ljudi stvaraju parove fa alejkum ejuhel muslimun kaže pa na vama je o muslimani da dobro zapamtite i osobine onoga ko zaslužuje da propisuje zakone. Wa yuhallilu wa Da nešto sma dozvoljava i nešto zabranjuje. i nemojte i nemojte prihvatati šerijat i nemojte prihvatati zakon od kafira poganog i hasis isto nema ličnosti. Koji nema ličnosti. Koji nema ličnosti i koji je uz to džahil. Koji je ponižen i koji je džahil. I dalje spominje on ajete koji govore o sifatima onoga koji ima pravo da propisuje pa kaže lehul gajbu semavati on zna tajne nebesa i zemlje i tako dalje. Vamo smo rekli da prva vrsta oni koji propisuju zakone da su takvi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala koji ili koji se suprotstavljaju Allahovoj vjeri da su takvi ljudi kafiri. A rekli smo i izdvojili smo da oni koji prepisuju neke administrativne zakone da to ne ulazi u ovu vrstu ukoliko se ti zakoni ne suprotstavljaju Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri. Sljedeća vrsta e, sura, odnosno situacija kada će suđenje po nekom drugom zakonu biti kufr jeste kad neko negira nešto od Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. A to je u smislu da kaže zinaluk nije haram ili pijenje alkohola nije haram ili da kaže namaz nije obavezan ili zekat nije obavezan ili namaz nije obavezan ili da kaže dozvoljena je kamata ili da kaže nešto drugo što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, a onda ga dozvoli ili što je Allah ospori u stvari njegovu zabranu ili nešto što je Allah dozvoli ospori njegovu dozvolu. Ili da kaže nije dozvoljeno, ko što možemo čuti nažalost neke koji se pripisuju iz znanju, Kažu, braću, kaže, nije dozvoljeno više ženstvo. Nije dozvoljeno više ženstvo. Kaže, kako bi, kaže, vama bilo da žena ima više muževa, pa da, kaže, čeka on da mu ona dođe na red. Nema sumnje da je to kufr čisti koji ljude izvodi za Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. I, e, inne džuhudu hukmi Allahi ta'ala huwa i'tiradu ala šer'i ta'ala wa nususi Kaže, zaista je negiranje Allahovog suda, to je od ovaj e, i'tirad, suprostavljanje Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri i smatranje lažnim tekstova koji su došli u dva vahja, odnosno u Kuranu i u Sunetu. وَقَدْ أَجْمَعُ عُلَمَاءُ عَلَى تَكْفِيرِ مَنْ أَنْكَرَ حُكْمًا مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِدَرُورَ I kaže, ulema se složila da je kafir onaj ko negira nešto na čemu su se u muslimani složili, znači što je opšte poznato iz Allahove vjere. وَحَكَ هَذَا الْإِجْمَعْ جَمْعٌ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْإِلْمِ I ovaj iđma prenosi veliki broj od učenjaka kema džajet mu fasile kao što će doći. Međutim, o tome nemamo vremena puno još govoriti. Zatim druga situacija kada će suđenje po nekom drugom zakonu biti nakid, min ili islam, stvar koja izvodi iz vjere, iz Allahovog islama, jeste kada neko daje prednost tagutskom sudu nad Allahovim sudom. To je isti, ko isti onaj koji daje prednost nekome od stvorenja nad stvoriteljem svih stvorenja. Kaže šejh Muhammed ibn Abdul Wahab rahmetullahi alejh من اعتقد أن غيره هدى نبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم تواقيت على حكمه فهو كافر onaj koji smatra da je nečija uputa bolja od poslanikove upute ili smatra da je nečiji sud bolji od njegovog suda je kao, na primjer, kaže, kao onaj koji daje prednost tagutskim sudovima i tagutskim zakonima nad zakonima gospodara svjetova, takav je, takav je kafir. I o tome nećemo mnogo govoriti, zaista je to jasno i zaista onome ko razuma ima dovoljno je i i ovo što smo spomenuli. Kaže što šejh Šankiti rahmetullahi alejhi wa amma nizamu šari al-mukhalif li tashri' khaliq as-samawati wal-ard fa kufrun bi khaliq as-samawati wal-ard a što se tiče zakona koji su suprotni Allahu eh, šerijatu stvoritelja nebesa i zemlje kaže ko uzme njih da se sudi po njima takav je kafir u, ovaj stvoritelja nebesa i zemlje dava ene ala fil Kao što je, je prizivanje nekih da je davanje prednosti muškom djetetu nad ženskim u znači da muški dobija duplo više nego ženski, da to nije pravednost. Ili i da moraju se oni izjednačiti. Vadava ene ta'adudu zevđati zulub ili oni koji pozivaju da je višeženstvo ovaj nepravda vajne talaku zulmu lil ili da je talak otpuštanje žene, razvod braka, da je to također nepravda prema ženi. Wa anna amalu ili da je kamenovanje bludnika i odsjecanje ruke da su to divljačka djela. La sugu fi'luha bil insan wa nahvi zalik da to ne pripada čovjeku, ne, treba tako čovjeku raditi i tako dalje. Znači, Šešan Kiti kaže da je to, je to sve da je to sve kufr. I ja ću vam još spomenuti jednu priječicu koja se desila u Tunisu, kada su dole taguti zabranili, kada su zabranili više ženstvo. Pratili su jednog čovjeka koji je imao dvije žene. Pratili ga, pratili ga i uhvatili ga kad je izlazio od druge žene. I kažu, ah, uhvatili smo. Nisu to ovdje koji ovi su naši dobri kakvi su dole kod Arapa. Ovdje možeš imati koliko hoćeš žena, neće ti, makar to ti neće braniti. Mada ti ih neće on priznati tamo da imaš neka prava, a ne moraju nas ni priznavati, svakako nas ne priznaju ni nas, ni našu vjeru. I kaže, uhvatili ga i htjeli ga kazniti. Kaže, ne, ja nemam dvije žene. Kaže, imaš, sad smo te vidjeli kad izlaziš od nje. E, kaže, to je moja ljubavnica. E kaže onda možda ideš. <laughs> Allahu mustan. Allahu I to nije nepravda, a nepravda je kad imaš dvije zakonite žene o kojima se brineš i koje, koje nisu, koje ostavljene na cjedilu ili da traže zadovoljenje svojih strasti po ulicama. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala od toga sačuva. Sljedeća stvar Sljedeća stvar, odnosno situacija kada će nesuđenje po Allahovom zakonu biti kufr, jeste, draga braćo, onaj ko smatra da je ili izjednači između Allahovog suda i drugih sudova. To je isti kao i onaj koji je izjednačio između Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovih robova i nema sumnje u njegov kufr. Fela, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, lej se ke mislihi njemu nema ništa slično. Fela teđa'lu lillahi endada. I nemojte Allahu subhanahu wa ta'ala pripisivati ovaj suparnike. Međutim, e, nid u arapskom jeziku ne odgovara baš u potpunosti suparnik. Jer je nid onaj koji je izjednačen sa Allahom subhanahu wa ta'ala u nekom od svojstava. U nekom od svojstava. Kaže Ibn ketir, rahmetullahi e ila teđalu lehu endaden u ešbahan u Odnosno, nemojte Allahu subhanahu wa ta'ala pripisivati slične i nemojte mu pripisivati znači suparnike i sudruge. Inna Allahe ja'lemu wa antum la ta'lemun. Allah zaista zna, a vi ne znate. Ej ja'lemu, On zna i svjedoči da nema Boga osim njega. Wa antum bit džehlikum bihi A vi sa svojim džehlom njemu pripisujete nekoga pored njega. Zatim peta, peta stvar i situacija kada će suđenje po Allahovom zakonu biti nevjerstvo jeste en hukm bima yukhalifu hukm Allahi wa rasuli. Da smatra dozvoljenim da smatra dozvoljenim ovaj suđenje po nealahovom zakonu, odnosno da ne smatra to obaveznim. I ovo je doduše slično ovim drugim nekim situacijama koje smo spominjali. Ali ćemo samo na kraju od ovoga dijela spomenuti riječi šeha Muhameda Kutba, rahmetullahi, rahmetullahi alejhi. Kaže na jedan, da kažemo, ironičan način, on opisuje oni, one koji dozvoljavaju suđenje po nealahovom zakonu. Kaže, ti i takvi su slični onima koji govore sljedeće. كيف نزعم لأنفسنا أننا آمنا بأنه لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله ولا حاكم إلا, إلا, إلا الله إذا كنا نقول بلسان حال kaže kako možemo smatrati sebe za vjernicima kako možemo smatrati da vjerujemo da nema božanstva osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da sud pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala i da je on ovaj da je on e, jedini taj koji sudi i propisuje zakone, a dozvoljavamo druge. To su znači isto koji oni koji govore neke ja rab, zaista o gospodaru, kad kulte inne riba haram. Ti si rekao da je riba, jel, nije riba, nego kamata. Da je kamata haram. Fe ne kulu innehu midaru hajat asire. Zaista je to, kaže, nešto oko čega se okrećuje čitava savremena ekonomija. La yakumu iqtisadu illa Nema ekonomije osim sa kamatom. Fa nahnu nuqirruhu wa natadawaluhu. I mi kaže to dozvoljavamo i mi to koristimo. Wa naj'alahu huwa al-aslu fi tadawul mal I mi smo to učinili da je to osnova u ovaj okretanju, u okretanju novca, jel? Wa inneke ja rab, kad kulte inne zina haram. Kaže, o Allahu, ti si rekao da je zinaluk haram. وحددت له قوبة معينة في كتابك المنزل وفي سنة رسولك صلى الله عليه وسلم kaže i odredio si određenu kaznu u svojoj knjizi koju si objavio i u sunetu tvoga poslanika kojega si poslao. Ema nahnu fenera ennehu lejse hunake džerimetun testehiku liqab aslen iza temmel emru birida tarefein. A mi kaže vidimo da ta da to djelo ne zaslužuje kaznu uopšte ako je na obostrano zadovoljstvo i muškarca i žene. To su oni, to je govor braćo, htjeli ne htjeli oni koji dozvoljavaju suđenje po nekom drugom zakonu, a ne po Allahom subhanahu wa ta'ala. I tako dalje on nabraja ja ne bih više, ja ne bih više dužio. Samo moram vam reći da oni koji dozvoljavaju suđenje po nekom drugom zakonu. To su, braćo, sekularisti samo u jednom, u drugome obliku. Kada dozvoljavaju da Allahov sud i ovaj bude u džamijama, da Allahov sud bude u ibadetima, a da sud u dunjalučkim stvarima bude neki drugi sud, pored Allahovog subhanahu wa ta'ala. I zaista je to velika stvar koje se trebaju, koje se trebaju svi pripaziti. Zamislite, braćo, zamislite da su prihvatili, da su ashabi Allahovog poslanika i, i poslanik sallallahu alaihi da su prihvatili da im sude Ebu Džehl, da su tražili pravdu od njega ili da su htjeli da pošalju nekog od svojih u nedve pa da zajedno s njima vide nekako da olakšaju patnje ashabima koje su bile svakodnevne. Vala je zaista to jasno i ćemo još primjer, primjer Alžira, ćemo primjer ove Palestine, navješćemo još puno primjera, kad su ljudi pokušali da uđu u, parlamente i šta im se desilo? 95% Alžiraca izglasali su šerijat Allaha subhanahu wa ta'ala pa je ustala protiv njih i Europa i arapski svijet od guta i napravili su krvoproliće koje možda nije zapamćeno u ovome, u ovome vijeku. Isto to, danas ušla ušli su Hamas i tako dalje, ušli su u surnicu, pa šta su uradili? Da li su, da li su oslobodili Palestinu? Ne, nego samo oni obavljaju, nažalost, posao koji je prije njih radio onaj fata, sude pone Allahom subhanahu wa ta'ala zakonu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da popravi naše stanje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da uspostavi svoju vjeru na zemlji. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini nosiocima njegove vjere. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da mi doprinesemo da se uspostavi Allahov šerijat u ovim našim u ovim našim Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne vjeru i njegove vjernike i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sastavi u dženetu kao što nas je sastavio na sudnjem danu. Tražim braćo vas hlala ako sam malo odužio da vas subhanahu wa ta'ala nagradi. Nadam se da je ovo bilo korisno. Zakon